yuhanna simore tati fariseen ina joginoo gardiɗo yuhoddo en beeteɗo nikodem jamma gooto on yehi to makko wiimo ceerno amin gandi ko allah nelma gam janginde min gati hay gooto wawa wadde kaawisaaji ɗi mbaɗataɗi so tawi allah wondani mum o jaabimo o wii e goonga e goonga mbiɗo wiima hay gooto wawa yiide laamu allah ngu so tawi jibinaka gongol nikodem namnimo wi holino jaaɗo ha nayiwi jibinirte gongol ina laaɓi jomum wawata ruttade e nder reedu yummum jibine ɗimmol o jaabi o wi <laughs> e gonga e gonga mboɗo wima hay goto wawa nadde e laamu allah so tawi jibiniraka ndiyam e ruhu ko ɓandu neɗɗo jibinta ko ko ɓandu ko ruhu o jibinta ko ko ruhu so mi wima oɗon poti jibinede gongol woto haawe hendu wuttata koto wela aɗa nana dille mayru kono a anda wona lasli mayru wona jaanje mayru ko noon kala jibiniraɗo ruhu o ne wayi nikodem heɓɓiti wimo hoɗi no ɗum wawirta wonde o jaabimo o wi' aan ceerno israila mawɗo o a annda ɗe geɗe e goonga e goonga moɗo wiima min kaalata koko min nganndi min ceettoto koko min njii kono onon on jaɓaani seeɗanfaago amen mi haalanii on geɗe gonɗe e leydi on gonɗinaani ndeen noon holino mbaawirton gonɗinde so mi haalanii on geɗe gonɗe dow asaman hay gooto meeɗa ŋabbude dow asaman so wonaa gummiiɗo dow asaman o ɓii neɗɗo o kadi no muusa yowiri baajol leydi ngol nder jeereende ni ko noon ɓii neɗɗo o foti yowireede mbele kala gonɗinɗo mo ina heɓa nguurdam haa abada ngati allah yiɗii aduna o haa rokkiri ɓiyum bajjo o mbele kala gonɗinɗo ɗum ina waasa halkaade heɓa nguurdam haa abada allah neliraani ɓiyum o e aduna hee ngam liɓde aduna o o nelirimo ko ngam dandude aduna o kala gonɗinɗo ɓiɗɗo o ñaawetaake kono mo gonɗinaanimo fof gasni ñaaweede sabu gonɗinaani innde ɓi allah bajjo o ko ɗum ɗo waɗi yimɓe ina ñaawe annore ari e aduna he kono yimɓe ɓe ɓuri yidde ko niɓɓere sabu golle maɓɓe ko bonɗe kala baɗowo ko boni yiɗa annore kadi arata e annore sabu hulde woto golle mum bonɗe peññinede baɗowo ko gonɗi noon arata koye annore beele ina laaɓa waɗata golle mum ko e dewal allah caggal ɗum kanko e almuɓe makko ɓe jehi nder leydi yude o wondi e maɓɓe ɗon saha daɓɓo de mo battisatno yaya kadi ina battisatno to ayi noon sara sallim sabu ɗon ina hewno ndiyam yimɓe ina garanno ɗon baptise gati yaya suwano taw sokede ndeke hunde almuɓɓe yaya puɗɗima yewtidde e yahuda goto ko faati e sarɗiji laaɓal ɓe jeehi to yeya ɓe mbi ɗum ceerno gondunoɗo e ma caggal yurdan o cettaninaɗa o nana baptisa joni kadi yimɓe foof ina gara e makko yaya jaabiɓe wi neɗɗo heɓata so wona ko allah rokki ɗum onon e koye mon oɗon mbawi settade mi wi mi wona almasihu o kono nelami ko yeeso makko ko cuddowo jeeyi jombajo mum kono sehil mum takkiɗo ɗum ina heɗo o weltoto no feewi e nande daande mum nden weltare ko nde am nde timmi joni ala e sago kanko o ɓamto min mi usto gummiɗo dow o jiimi ko e fof goɗɗo e leydi jeeya ko e leydi kadi haaldata kono jeyaɗo e leydi ni kono jeyaɗo dow asman o jiimi ko e fof settoto koko yi e ko nani kono hay goto jaɓata seedan fowagu makko kala jaɗɗo seedanfaagu makko tabitini allah ko gongi yante mo allah neli o haalata ko konnguli allah ngati allah ko dokkowo ruhu mum haa timma baaba o ina yiɗi ɓiɗɗo o kadi waɗi fof e juuɗe makko kala gonɗinɗo ɓiɗɗo o heɓi ngurdam haa abada kala mo jaɓananimo yeetaɗam ngurdam te fitina allah fewima e dow mum